tai buvo pasakyta Kalvarijoje. Mano mažoji nuotaka, aš myliu tave. Aš myliu tave. Aš myliu tave. Parašyta raudonai. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau. Palenkime galvas drauge. Dangiškasis tėve, mes tokie dėkingi šį vakarą, kad tu tiek daug kartų išreiškiai savo meilės didybę mums. Mes taip apgailestaujame, kad mes abejojame ją. Ar tu mus myli, ar tu rūpinėsi, mes klausėme. Tai yra žmogiškasis elementas. Kai mes turime sunkumus, problemas gyvenime, mes leidžiame priešui sėti baimę, abejonę, nusivylimą mūsų širdyje. Ir mes stebimės, kur tu esi, ar tu rūpinėsi mumis. Tai yra labai įstabu, kad tu neįsižeidė ant mūsų, kaip mes įsižeidžiame ant kitų žmonių. Mes kažką padarome žmonėms, tada jie pradeda abejoti mūsų ištikimybę, meilę. Mes taip nuliūstame dėl to, bet koks mylintis tu esi. Mes abejojame tavimi vėl ir vėl ir vėl, tačiau tu sugrįžti ir padrasinimus. Mes mylime tave už tai, viešpate Jėzau, aš meldžiu, kad tu paimtumei savo žodį šį vakarą ir kalbėtumei mums. Tai mes būsime apšviesti mūsų susirinkimo kartu. Mes netėjome, kad pamatytume vienas kitą, ar tiesiog, kad pabendrautume vienas su kitu. Mes atėjome, kad prisėstume prie tavo stalo Ne vien tik tai, kad pasimaitintume, bet kad pagarbintume, mylėtume, brangintume, gerbtume ir atiduotume tau pagrindinę dalį šiame susirinkime. Paimki mūsų mintis, viską, kuo esame. Atiduodame tai tau viešpate Jėzau, tavo šventų vardu meldžiame. Amen. Kas iš jūsų džiaugiatės, būdami Dievo namuose? Ar tai ne privilegija mums, Žinoma, tai yra privilegija. Atsiverskime romiečiams 12 skyrių šį vakarą. Norėčiau perskaityti tas pačias rašto vietas, kurias skaitėme sekmadienį. Romiečiams 12 ir efeziečiams 4. <clears throat> Romiečiams 12 skyrius pirmą eilutę. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, primtina ir tobula Dievo valia. Taigi, mes turėsime ištirti. Ne Dievas bus tas, kuris ištirs ne Dievas turės kažką padaryti ir parodyti, kas yra jo ta tobula valia, mes turėsime tai padaryti. Biblija taip sako, ar ne? Kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Efeziečiams 4.23 Būkite atsinaujinę savo proto dvasioje iš anglų kalbos. Būtent iš šių kelių rašto vietų aš norėčiau sudaryti pavadinimą iš dviejų paprastų žodžių – suprasti mane. Šio susirinkimo tikslas yra ne, kad jūs visi mane suprastumėte, bet kad aš suprasčiau mane. Taipogi, kad jūs visi suprastumėte tave nes jūs esate savo didžiausias priešas. Tad jeigu jūs suprasite, kaip nugalėti save, turėsite greitesnę ir ilgiau trunkančią pergalę. Te laimonais Dievas galite sėstis. Kokį didį dalyką Dievas padarė, kai jis sutvėrė žmogų. Žmogus labai sudėtinga būtybė Dievo būtybė, kuri turi jausmus, kurie duoda jai galimybę kontaktuoti su kūniškuoju pasauliu, gamta, kad galėtų kontaktuoti su žemiškaisiais namais, kitais mirtingaisiais. Ir visgi yra kita dalis, kuri duoda jam galimybę kontaktuoti su antgamtinė sfera. Yra duoti smegenys, protas, kuris yra nepalyginamai protingesnis už bet kurio kito kūrinio, kurį Dievas patalpino žemėje. Ir padaryti šį žmogų, žmonijos rasę, kad ji turėtų tokius smegenis, su tokia talpa ir gebėjimu suvokti, mąstyti, virškinti, apdoroti mintis, asmenybės, simbolius, tiek daug skirtingų dalykų. Tai yra stebuklas. Ir tada Dievas pasirenka suskirstyti tos smegenys protą į dvi sferas – į sąmonės ir pasąmonės sferas arba po sąmonės lygmenį. Tada Dievas, žinodamas, kad mūsų gyvenime bus tokia didelė dalis, kuri turės būti apdorota sąmonės lygmenyje mūsų protė, Taipogi bus dar didesnė mūsų gyvenimo dalis, kuri turės būti apdorota pasąmonės ligmenyje. Ir Dievas, žinodamas, kad tai galės būti panaudota mūsų nenaudai, jis vis tiek pasirenka eiti šiuo keliu. Taipogi žinodamas, kad jei mes būsime teisingai išmokyti ir ištreniruoti, ta nenauda faktiškai galės tapti mums nauda, kai mes tai suvoksime. Aš įsivaizduoju, kai brolis Brankamas pradėjo žengti į šią sferą, kalbėti apie šios dalykus prieš daugelį metų, pamokslauti. Jis buvo laikomas mistiku, bet kuriuo atveju. Jis buvo laikomas tokio tipo individu, kuris greičiausiai, žinote, dauguma žmonių jį gerbė, nors su juo ir nesutiko. Netgi jo kritikai sakė, kad jis buvo nusižeminęs, nepriimdavo pinigų ar kitų dalykų, bet įsivaizduokite, kokio tipo žmogumi jis buvo. Jis buvo ypatingai nesuprastas, nes jis gebėjo vaikščioti toje sferoje, kontaktuoti su antgamtinė sfera. Dauguma žmonių apie tą sferą nieko net nebuvo girdėję, tačiau tai nebuvo tik tai kontaktas su antgamtinė sfera kuris sukretė žmonės. Tai taipogi buvo kontaktas su fizinė sfera, kuri buvo čia daugybę nesuskaičiuojamų metų. Tačiau žmonės apie tai nieko nežinojo. Tai buvo tie žmonės kitoje pusėje štai čia, raganos ir panašų žmonės, kurie pasakė, kad dvasinis pasaulis egzistuoja. Taigi įsivaizduojate, visi pamokslininkai atsiskyrė nuo visų tų dalykų dvasinių žmogaus. Jie atskyrė save nuo bet ko, kas yra susijęs su minčių skaitimu, suvokimu minčių, visų šių panašių dalykų. Ir štai ateina vyras, kuris tvirtina, kad jis sutiko Dievo angelą, tvirtina, kad jis yra apdovanotas paties Dievo įžengti į šias sferas ir suvokti mintis, girdėti mintis, kurias žmonės turi širdyje, suprasti ir pakartoti dalykus, kuriuos tavo daktaras tau pasakė šią savaitę. Taigi tai buvo labai keista žmonėms, kad šie dalykai vykdavo. Priklausomai nuo jūsų požiūrio, tai būtų nulėmę, ar jūs būtumėte tikėję, kad tai yra Dievas, ar kad jis buvo apsišaukelis. Ir be jokios abejonės, Dauguma žmonių taip ir manė. Bet aš labai dažnai galvoju, kiek dar daugiau pranašas žinojo ir suprato apie daugybę sferų, apie kurias jis mums negalėjo nieko pasakyti, nes žmonės nebuvo pajėgus priimti to. Tai būtų it nustūmė jį į dar labiau nesuprastą poziciją, negu kurioje jisai buvo tuo metu. Taigi Dievas jam leido pasakyti tik tiek ir prieiti iki atitinkamos ribos ir tai buvo viskas. Bet aš tikiu iš tiesų, kad mes kaip Dievo žmonės šią valandą iš tiesų turėtume būti dar toliau pažengę, negu jie buvo sekminių dieną. Ar ankstyvosiomis dienomis, kai brolis Brankamas atėjo šį pasaulį, ar neturėtume būti labiau pažengę? Taigi, jei esame daugiau pažengę, mes turime gebėti suvokti, suprasti daugiau to, ką Dievas apie mus pasakė, ką jis apie mus masto, kuo jis nori, kad mes būtume ir kuo taptume. Ir žinote, mane tai labai stebina, kai žiūriu šiuos dalykus ir suvokiu tą paralelę, kad dauguma mokslo kūrinijos, geologijos, to, ką jie žino apie Žemę ir jos istoriją, augmenijos, gyvūnijos pasauliai, visa tai. Kuo daugiau tu į tai giliniesi, tuo labiau suvoki, kad Dievas faktiškai davė savo pranašui įžvalgą viso to. Taigi jis galėdavo apie tai kalbėti vienoje, po to kitoje vietoje, Tarkime, jis padarydavo atitinkamą pastebėjimą, tačiau praeidavo šeši mėnesiai arba metai arba du metai ir tik po to laikotarpio jis vėl panašia tematika padarydavo pastebėjimą. Tačiau Dievas žinojo, kad vieną dieną bus kompiuteriai, kompiuterinės programos, ačiū Dievui už tai, bus žmonės, kurie gebės studijuoti žinią. Ir vietoj to, kad mes išgirstume tą citatą pasakytą vieną kartą, mes išgirsime ir kitas panašias – pasakytas, tarkime, šešių mėnesių tarpę arba metų, tačiau bus žmonės, kurie bus apdovanoti ir turės gebėjimą kompiuterinė programa įvesti raktažodį ir staiga visos tos vietos atsiras ir pradės eiti iš vien. Jos faktiškai slipėjo ten žinioje visais tais metais, o jūs sakote, o viešpatė, kur jos buvo paslėptos? Jos slipėjo žinioje viso laiko metu. Žinote, bet turi būti priežastis, kodėl Dievas leido, kad tai būtų tokiu būdu. Mes nebegyvename tame laikotarpyje, kada žinios gretos yra apščios, dauguma nusigrėžė nuo Dievo, nuo žinios, jie nebežino, ar jie tiki šią žinę, jie grįžta atgal, bet man tai yra normalus reiškinys, kadangi prieš Izraelio vaikams pasiruošiant įžengti į žemę, kad ją užvaldytų, brolis Brankamas mums sako – kad Dievas leido Balamui, tam klaidingam pranašui, patekti į žmonių tarpą ir parodyti, kad dauguma iš jų neturi paveldo kitoje pusėje. Taigi nenustepkite, kai žmonės nusigręš nuo Dievo, atsuks nugarą, tai yra išėjimo ženklo dalis nuotakai. Tai yra ženklo dalis, kad mūsų išėjimo laikotarpis jau beveik čia pat, tačiau turi būti atkritimas. Mes kalbėjome apie tai metų metais, pamokslavome apie tai. Draugai, neleiskite, kad tai jūsų drebintų, neleiskite to. Kadangi tas anas ir kitas nusigrėžė, mūsų tikėjimas neturi būti žmonėse. Mūsų tikėjimas turi būti Dievo žodžio pažaduose. Taigi mes žinome, kad Dievas pasakė šios dalykus, taigi mes melsimės už to žmonės, mes tikėsime, kad dauguma iš jų sugrįž, be jokios abejonės dauguma iš jų negali, kadangi jie peržengė ribą, bet dėl tų, kurie gali, mes tikimės, kad jie sugrįž. Bet aš ir mano namai, mes tarnausime viešpačiui. Jūs galite daryti ką tik panorėję. Jeigu jūs norite nusisukti, tai priklauso nuo jūsų. Aš melsiuosi už jūs, aš gailėsiuosi jūsų, bet mano akis bus nukreiptos į prizą. Aš myliu Jėzų labiau negu bet kada anksčiau. Šis žodis man yra realesnis nei bet kada anksčiau. Ir aš manau, kad jeigu žodis taps dar geresniu, aš nežinau, kiek aš jo priimti galėsiu. Tai stebina. Žmonės badauja, nusigrėžia nuo Dievo, Kiti žmonės yra tokie dvasiniai storuliai, kad turi įsiropšti bažnyčią. Ir mes manome, o viešpatė, koks nuostabus laikas būti tikinčiuoju, Dievo vaiku, gyventi šiame amžiuje, tai išlovingas amžius. Bet iš tiesų viskas priklauso nuo to, kas tu esi, ko tu klausaisi ir visa tai. Taigi dabar pamastykime, jeigu Dievas duoda supratimą, leidžia iš savo malonės mokslui įžengti atitinkamas sferas tam, kad žmonija gautų naudą. Ir aš dėkingas už tai. Brolis Brakamas pateikė mums perspektyvą apie medicininę dalį, kad jis meldėsi už daktarus, kurie gydo vėžį ir kitas ligas. Ir tai nėra konfliktas dieviškajam išgydymui. Tai parodė jo meilę žmonijai. Tai parodo meilę ne tik jo tarnystei, kaip pamokslautojo. Jis nepaviduliavo ir nepykdavo, jeigu žmonės būdavo išgydomi daktarų pagalba. Jis norėjo, kad jie pasveiktų bet kuriuo atveju, ar jis už juos melzdavosi, ar per daktarus. Tai parodė, kad jis mylėjo žmonės. Taigi mokslas yra pažengęs į priekį fiziologijoje, fizinėje pusėje, protinėje, psichologinėje sferoje. Jie pažengė į priekį ir atrado daugiau dalykų apie protą, smegenis, intelektą, kūną, visus vyksmus kūne. Ir mes žinome, kad fiziniai dalykai visados yra dvasinių dalykų paralelė. Taigi jiems atrandant atitinkamus dalykus ir daugiau sugebėjimų, kai brolis Michaelas Bailis šią savaitę man atsiuntė trumpą video. Dabar jie surado tą smegenų dalį, kuri kontroliuoja ranką, judesius – Taigi žmonės, kariškai, kurie neteko rankos arba kai ranka būna amputuota, dabar jiems smegenyse patalpinamas Mažas diodas, daug mažesnis už monetą, ant smegenų paviršiaus. Jis yra sujungiamas su kompiuteriu ir pajungiama yra išorinė roboto ranka. Ir jų mintis faktiškai judins tą ranką. Jų mintis, štai visiškai mechaninė ranka roboto, ji turi sanarius, pirštus ir vienintelis dalykas, kurio ji negali padaryti, tai yra štai taip išskėsti pirštų. Visa kita, ką gali daryti tavo ranka, alkūnė, Ta ranka taip pat gali daryti tavo minčių pagalba. Ji tiesiog negali štai taip išskėsti pirštų. Aš to net nepasilgčiau. Tačiau visa kita gali. Tai yra tik tik, ką jie sužinojo dabar. Jie gali dabar prapjauti tą kaukolę, patalpinti tą diodą, sujungti jį su kompiuteriu. Ir tada, iš smegenų, mintimis, ta ranka yra judinama. Tu gali paspausti ranką, apkabinti kažką Pirmiausiai, jie tai išbandė su beždžionė. Taigi štai ši beždžionė, jai padarė tą smegenų operaciją ir jai sėdint jos protas kontroliavo tą roboto ranką prijungtą prie jos. Ir kai jį mąstė apie maistą, ta ranka būdavo ištiesiama, paimdavo maistą ir pakeldavo jį jai iki burnos. O viešpatė. Po to, mokslininkai sako, jeigu tai veikia su beždžionė, turėtų veikti ir su žmogumi. Jeigu jie įžengia į šią sferą tokiu būdu, Kaipgi tada apie antgamtinį Kristaus protą, kuris įeina į kūną, jeigu jie mintimis, žmogaus mintimis gali kontroliuoti išorinį, mechaninį įrenginį, kuris nėra žmogaus dalis, o kodėl mes tada suklumpame, kai Dievas veda savo nuotaką į tokią vietą, kurioje jinai dar niekados nėra buvusi. Tai nėra super išmintis žmogaus arba mokslo super išmintis Tai yra tas pats protas, kuris buvo Kristoje Jėzuje, dabar esantis nuotakoje. O, dėkokite viešpačiui. Žiūrėkite, pamokslė viešpatės angelas, brolis Brankamas sako, kartais tu tiesiog patenki tokias vežes, iš kurių negali išvažiuoti. Ar tai tiesa? Tu tiesiog pakliūni į tokią vietą, kurioje pasąmoniškai, pasąmoniškai tu nebetiki. Kai to daryti, tu nenori. Ar galite įsivaizduoti, asmuo gali faktiškai patekti į tokią vietą, kurioje pasąmoniškai jis netikės, kai iš tiesų to daryti nenorės. Taigi matote, yra pasidalymas to individo, nes pasąmoniškai jie netikės, tačiau savo pirmoje sąmonėje, tai yra loginė dalis, jie nori tikėti, kadangi jie turi poreikį, jie turi troškimą, yra kažkas jų gyvenime, ir jie bando tikėti, tačiau žmogus giliai variklių skyriuje jis netiki. Ir pamanykite, kai brolis Brankamas turėjo su to reikalą, žiūrėkite, tai yra 51 metai. Jis sako, kartais tu tiesiog pakliūni į tokią vietą, kurioje pasąmoniškai tu nebetiki, kai to daryti tu nenori. Matote, tu tiesiog turėti dėti viską į šalį ir tikėti visą savo širdimi. Taigi asmuo savo pasąmonėje gali netikėti, kai jų išorė sako, aš tikiu kiekvienu žodžiu, kurį jis pasakė, aš tikiu Bibliją, kiekvienu pažadu, bet giliai viduje jų pasąmonė, jie pasąmoniškai netiki tuo, ką išorė sako tikinti. Atkreipkite dėmesį, vidinis žmogus. Ar jūs kada nors susimastėte, kad jūsų kūno viduje yra kitas žmogus? Ar žinojote, kad ten yra kitas žmogus jūsų kūno viduje? Tai veikia supratingumo pagrindu, kad protas pasąmoniškai tiesiog galbūt jei aš pamanyčiau, kad tiesiu ranką štai šia kryptimi. Man nereikia apie tai mąstyti, taip tik atrodo, kad reikia. Dabar štai kur slypi tikėjimas pasąmonėje. Palaukite, tai tikėjimas neslypi mano prote? Taip, dalinai slypi. Bet jis neslypi sąmonės lygmenyje. Aš įsitikinęs, draugai, kad būtent čia dauguma žmonių tiki šią žinę. Sąmonėje. Sąmonės lygmenyje jie tiki žinę. Tačiau jie netiki savo sieloje arba pasąmonėje ir žmonės bando ateiti pas Dievą. Man reikia to, ano ar trečio. Jie cituoja žodį, prašo Dievo pažadų bet jie pritaiko tikėjimą iš sąmonės ligmens, vietoj to, kad pritaikytų iš pasąmonės ligmens. Pasąmonė iš tiesų abejoja, bijo ar dvėjoja, kad tai neišsipildys, bet žinote ką, jeigu tai yra tikėjimas, iš tiesų esantis pasąmonė, tai bus antiek savaime, kaip kad tu užvedė automobilį, kad atvyktum į bažnyčią. Amen. Stebėkite, štai kur slypi tikėjimas. Ir vėl jis sako, jie yra sardieviškasis išgydymas. Nesvarbu, kaip mes būtume įsitikinę, kad visi yra šimtaprocentiniai žmonės, visgi privalo būti ir tokių, kurie nebus tokie. Ir bažnyčia pasakė, amen. Ir jie žiūrės nuo šalien, kai kurie iš jų stebėsis širdyje, tiesiog pasamoniškai stebėsis. Na, tai yra tai, apie ką aš kalbu. Atkreipkite dėmesį, kai brolis Brankamas jaus atgarsi iš žmonių jis faktiškai girdės jų pasąmonės mintis. Dauguma iš jų sakys, aš tikiu, aš tikiu. Tačiau jis to neklausys. Stebėkite atskirimo tarnavimuose, kaip ten viskas vyksta. Pažiūrėkite, tas procesas atrodytų, kad jis sakytų kažką priešingo, būdamas atskirimo dvasioje, nei tie žmonės emociškai išreiškia, kadangi jų sąmonė yra ugnies tulpo akivaizdoje, jų jausmai pakyla emocijos, jų pirmoji sąmonė tokia džiaugsminga, o, sako, aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu, jie šaukia, daro ten viską, bet giliai iš tiesų viduje pasąmonėje to nėra ir būtent dėl to tu neišgirsi brankomo sakant, taip sako viešpas, tu išgydytas. Jis pasako, eik tikėdamas devu ir kai tu tai išgirsti, o, eik pasitikėdamas devu, jie gali šokinėti ten daryti viską, bet savo pasąmonėje jie negalėjo susijungti su sąmonė. Sąmonė ir pasąmonė neėjo iš vien. Dėl to Brahmas jiems sako, eik tikėdamas devu, tau bus taip, kaip tu tikėjai. Tai reiškia, kad jie galbūt išgys, o galbūt neišgys. Tiesiog pasąmoniškai stebėsis. Na, tai yra tai, apie ką aš kalbu. Matote, ir tu galvoji, na, aš stebiuosi, kasgi čia vyksta, kas, kaip jis tai padaro, kas nutiko. Na, tau tai darant, tai apsireiškia štai taip. Brolis Brahamas papučia mikrofoną, dvelkia jūs štai taip. Matote, ir tu gali tai pajausti. Pasakysi, broli Brahamai, tai psichologija. O-o. Psichologija. O kas yra psichologija? Tai yra psichikos mokslas arba dvasios ir sielos mokslas. Tu tuo ir esi. Tai yra tavo dalis, siela ir dvasia. Ir jis sako sekančiame paragrafe, tačiau aš jo neturiu čia. Jis sako, na, jeigu tai yra psichologija, Jėzus naudojo tą patį dalyką. Iš tiesų. Tik pamanykite, tik dėl to, kad mes esame nuotaka, tai nereiškia, kad mes neturime pasąmonės, jausmų, dvasios, vaizduotės, sąmonės ir taip toliau. Mes turime visus šios dalykus, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Mes galime kovoti su tais pačiais dalykais, su kuriais kovojo ir kiti žmonės. Tačiau jeigu būsime neatsargus, mes manysime, kadangi esame išrinktieji, Dievas mums skolingas visą tai, Dievas mums nieko neskolingas. Tu gauni tai, ką gauni iš Dievo tikėjimu, jo pažadais žodyje. Tik taip gali ką nors gauti iš Dievo. Žiūrėkite, kaip jis sako, asmuo sėdintis tokioje žmonių grupėje, kaip ši, kur tikėjimas iš visų pusių yra, tai tau ir padės pasveikti. Žiūrėkite, kaip atmosfera galės būti sukurta ir ji galės paveikti kitus žmonės. Galbūt ten bus žmogus, kuris turės mažesnį tikėjimo lygį, bet dėl Dievo tikėjimo magnetizmo, kuris bus sukurtas dėl tų žmonių aplink, tie, kurie turės silpną tikėjimą, galės gauti naudą iš tų, kurie yra aplink. Bus tokie žmonės, kurie klausys mokomo žodžio, jie niekados nestovės maldos eilėje, visgi jie pasveiks, nes kažkas įvyksta pasąmoniškai, galbūt tai yra tai, ko jie net nesuvokė. Tačiau kažkodėl mes mastome, kad svarbiausia yra tai, ką mes apdorojame savo sąmonėje. O, aš nesupratau šitos minties, nesupratau to. Ir jūs taip pasimetate, jūs taip susinervuojate, nes jūs neišgirdote vienos susirinkimo dalies, jos nesupratote ir suklupote tiesie. Ir praėjo 15 minučių ir jūs vis dar atsilikęs. Nes jūs toks pasimetęs, tiesiog atiduokite tai Dievo rankas ir eikite pirmin, valgykite. O aš nesuprantu to. Draugai yra daugybė dalykų, kuriuo aš nesuprantu. Iki šios dienos aš nesuvokiu, kaip kai aš uždedu rankas ant ligonių, jie pasveiksta. Tačiau aš mačiau tai išsipildant dešimtis tūkstančių kartų. Ar aš turėčiau dvejoti, galvoti, stebėtis, kaip tai išsipildo, ar aš turėčiau tiesiog daryti tai. Atkreipkite dėmesį, taigi asmo gali faktiškai apčiuopti, paliesti tikėjimą savo pasąmonės ligmenyje. O tuo tarpu jų sąmonė manys, kad jie neturi pakankamai tikėjimo tam. What's this? Žiūrėkite, nes kažkas įvyksta pasąmoniškai, galbūt tai yra tai, ko jie net nesuvokia. Jie pasveiks, kažkas sėdėjęs ir žiūrėsi vieną iš pasireiškusių viešpatė ženklų ir brolis Brahamas prakteli pirštais ir jie pasveiks, matote, tai yra kai tikėjimas. Bet kas gali stimuliuoti tą tikėjimą? Bet kur jis yra? Pasąmonėje. Pasiklausykite, ketinu šitą pasakyti. Tikėjimas yra pasąmoniškas. Jo nėra sąmonėje. Taigi, ar mums reikia netekti sąmonės, kad galėtume tikėti Dievu? Tikėjimas yra pasąmoniškas. Taigi, aš galiu tikėti, turėti gebėjimą paliesti Dievą ant gamtinių būdų, tačiau mano pirmoji sąmonė negalės to patikėti. Tikėjimas yra pasąmoniškas. Amen. Ar jūs to tikite? Aš tai supratau per daugybę metų keliaujant aplink pasaulį ir sutinkant skirtingų pažiūrų žmonės. Tikėjimas yra pasąmoniškas. Tu turi tikėjimą ir net nežinai to. Taigi, tikėjimas nėra toks, kaip turėjimas šios servetėlės rankoje, kai aš galiu ją jausti ant delno, arba šilemenė, ar kaklaraištis, ar batai, ar krūmas, kurį galiu pačiupinėti. Tikėjimas toks nėra. Ar kaip turėklas, už kurio galiu laikytis, nes aš žinočiau, kad aš turiu jį, tą daiktą. Aš galėčiau žinoti jausmais, kad aš turiu šią servetėlę rankoje Arba kad aš paimu vat, gėrimą į ranką, aš matau butelį, aš galiu atidaryti dangtelį, galiu užuosti kvapą. Bet jeigu aš turiu tikėjimą savo pasąmonėje, aš faktiškai galiu turėti jį, tačiau mano kita dalis nežinos, kad aš jį turiu. O viešpatė, tu turi tikėjimą ir net nežinai to. Tai tiesa, Jėzus Kristus nesvarbu, ar jis buvo audroje, stipriam vėjui siubuojant valtį iš vienos pusės į kitą, ar jam stovint daugybės demonų prieš akiją, ar jam būnant bet kur kitur, tai jo nepaveikdavo. Jis eidavo pirmin, tykiai ir ramiai, kaip tik buvo įmanoma. Kodėl? Nes jis buvo Dievo sūnus. Ne. Jis tiesiog neturėjo baimės sąmonėje nebuvo baimės. Aš nežinau kaip jūs, bet aš būsiu nuoširdus ir pasakysiu, kad man reikia pertvarkymo. Aš turiu per daug baimės, per daug suklupimo baimės. Nagi, tačiau ruoškitės tai pašalinti iš savo sąmonės, kadangi mes turėsime palikti šią vietą. Aš išpažįstu, kad man jo reikia. Garbė, perprogramuoju savo smegenis taip. Jis tiesiog neturėjo baimės. Nebijojo nieko plink, tai tiesa, ar tai išsipildys, ar tai neišsipildys, jis žinojo, kad tai išsipildys, nes Dievas tai pasakė. Jis juk nepasakė, ak, įdomu, ar aš pakankamai pasimeldžiau, įdomu, ar aš pakankamai ilgai pasninkavau, įdomu, ar aš padariau tai, jis tiesiog vaikščiojo, it neturintis tos sąmonės. Jis tiesiog vaikščiojant neturinti sąmonės. Tai tiesa, jis tikėjo, kad tai, ką pasakė Dievas, buvo tiesa, žodžiai privalo būti išpildyti, tad jis žinojo, kad jo gyvenimas juos ir išpildys. Tai tiesa. Ir jūs esate čia, kad taipogi tai išpildytumėte, tiesiog gyvenkite, vaikščiokite nesuvokdami baimės. Vaikščiokite nesuvokdami kritikos. Vaikščiokite nesuvokdami pasaulio. Kaip tai gali būti pasiekta? Kam iš jūsų reikia pagalbos kartu su manimi? Jūs, kurie nepakėlėte rankų, ateikite čia ir pamokslaukite mano vietoje. Jeigu jūs jau pasikeitėte, aš atsisėsiu ir leisiu tau pamokslauti. Žiūrėkite, vaikščiokite nesuvokdami kritikos – Vaikščiokite nesuvokdami pasaulio. Kokio tipo šventaisiais mes galėtume būti šioje bažnyčioje, jeigu tiesiog paprastai paklūstume šiai vienai citatai. Viskas, galėtume pabaigti susirinkimo ir eiti valgyti ledų visi kartu. Jei tiesiog priimtume šią citatą vieną, mūsų gyvenimai būtų pilnai perkeisti. Jeigu mes vaikščiotume nesuvokdami baimės, nesuvokdami kritikos, kai kuriems iš jūsų tai pati didžiausia problema, ką žmonės apie mane masto, ką jie sako. Tai nėra cigaretės, kurios kamuoja daugelį žinios tikinčiųjų, alkoholis ar moteris. Tai kritika, ką žmonės apie mane mano, tas manęs nemėgsta. Ir jie pastoviai vaikščioja toje sąmonėje. Būtent dėl to šetonos tave muša iki mirties dvasiškai. Vaikščiokite, lyg gyventumėte Kristuje. Gyvenkite su juo, nekreipkite jokio dėmesio į dešinę ar į kairę. Tiesiog judėkite pirmin. Pažiūrėkite, kokie tai yra metai. 1954. Mes pamokslaujame apie griaustinius, antspaudus, gilius dalykus. Įdomu, kiek dar yra tų gilių dalykų, kuriuos mes visiškai praleidžiame. Jei kas nutinka bažnyčioje, vaikščiok su devu. Jei lyga tave ištinka, vaikščiok su devu. Jei kaimynas tavęs nemėgsta, vaikščiok su devu. Tiesiog toliau vaikščiok su dievu. Enochas, vieną dieną. Oho, oho, oo. Pirmasis žmogus patekęs į paėmimą vaikščiojo be baimės sąmonėje, nesuvokdamas kritikos. Aš įsivaizduoju, kad žmonės laikė Enochą ypatingų keistuolių. Jis gyveno taip, lyg tai visą laiką būtų buvęs komoje. Jis buvo komoje. O, tai turėtų būti nuostabu būti tokioje komoje, kurioje nėra baimės. Būti be sąmonės šiuo klausimu. Jeigu būtum šiame pastate, tu netektum sąmonės, pastatas galėtų degti, tačiau tu nieko apie tai nežinotum. Prie tavęs prieitų kiti ir sakytų, tu toks storas, tavo žandikauliai tokie atsikišę, aš visados nemėgau tavo veido, tavo plaukai pat išlikščiausi pasaulyje. Tačiau tu nieko negalėtum padaryti, tu net neatkreitum dėmesio, nes tu be sąmonės. Tu negirdi to, tau tai nerūpi, tai tavęs nevargina. Tai ne pergalė, kadangi tu be sąmonės. Pergalė yra tada, kada žmonės gali tau tai daryti, kai tu esi sąmonėje, tu tai girdi, Tu žinai, ką jie masto apie tave, tačiau tu vis tiek eini į jų tarpą. Vaikščiok su dievu. Daktaras sako, kad tu mirsi, vaikščiok su dievu. Daktaras sako, tu negali, na, vaikščiok su dievu. Tiesiog vaikščiok su dievu ir viskas. Nes Dievas tau pažadėjo, aš niekada nepaliksiu ir nepleisiu tavęs, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos. Jis davė priesaiką tą sandorą, kurią jis su jumis sudaro, kad jis ją patvirtins. Tada tiesiog vaikščiok su Dievu. Jei esi kančiose, prie pat mirties, o Dievas pasakė, aš esu viešpats, kuris tave išgydo. Tai neleis tau dvėjoti, tiesiog eik pirmin, Dievas taip pasakė, tai ir yra pasamoninis tikėjimas. Draugai, ar suvokite, kad mes negalime patekti į paėmimą su savo sąmonės tikėjimu? Mes negausime kūno perkeitimo su savo sąmonės pastangomis. Ką darai? Bandau į paėmimą patekti, bandau kūną perkeisti. Stenkis ir toliau. Tik žiūrėk, nepratrauk arba nepasitemk ko nors. Tai bus pasamoninis veiksmas. Tai bus, o, garbė Dievui, tai bus pasamoninis veiksmas nuotakai. Ar jūs matote, ką pamokslininkai bando padaryti? Jie bando sukurti paėmimo tikėjimą sąmonės ligmenyje. Šis judėjimas, anas judėjimas, tas žmogus, ta bažnyčia, tas tarnavimas, paėmimo tikėjimas, tai nėra sąmonės tikėjimas. Mes Vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tai būti dėkingais už tai, ką jis jau mums padarė. O, tai taip paprasta, ar ne? Ir aš esu įsitikinęs, kad daugybę kartų žmonės savo mąstymę bando sutverti dievišką išgydymą. Bando tai apriepti kaip nepasiekiamą dalyką, toli toli, Jei tik aš galėčiau tai pasiekti, ar galėtumėte įsivaizduoti Jėzų sakantį, dabar leiskite man pasitikrinti tikėjimą ir pažiūrėti, ar aš turiu jo pakankamai, kad padaryčiau šį dalyką. Arba galbūt man reikia dar papasnikauti, kad įgyti daugiau tikėjimo. Jis visiškai nieko nežinojo apie turimą tikėjimą. To nebuvo jo sąmonėje. Bet visgi mes siejame savo tikėjimą pastoviai su sąmonės pasauliu. Aš nejaučiu Dievo, aš jo nejaučiu. ir tavo pasąmonė girdi tave sakantį taip. Aš nesu užtikrintas ar esu išgelbėtas, Dievas turbūt mane pleido ir tu treniruoji savo pasąmonę tokiu būdu. Tu maitini pasąmonę šią abejonių, dviejonių, klausimų, netikėjimų srove. Garbė Dievui. O, bet broli Donė, aš turiu šventąją dvasę sieloje. Tai labai gerai. Pasakyk savo sielai, kad jį pajudintų ranką. Pasakyk savo sielai, sugrįžęs namo, kad ji tave pamaitintų. Pasakyk savo sielai, kad jį užvestų tavo automobilį. Tavo siela negali to padaryti, bet tavo pasąmonė tai padarys. Tavo pasąmonė nėra naudojama tik tai kasdieniams veiksmams. Dievas padarė pasąmonę, kad ji būtų susieta su tojimi dvasiškai. O viešpatė. Žiūrėkite, jis visiškai nieko nežinojo apie turimą tikėjimą Jėzus. Jis tiesiog ištardavo tai ir žinojo, kad taip ir įvyks. Taigi Jėzus kaip žmogus dabar buvo pripildyta šventąją dvasia toje upėje, turėjo išmokti, kad jo tikėjimas yra pasąmonėje, kad sąmonėje jo nėra. Lygiai taip pat, kaip šiandien jūs atėjote čia iš savo namų. Greičiausiai norėsite sugrįžti namo, tad pasakėte žmonai ar artimiesiems sugrįšiu kiek vėliau po vidudienio. O iš kur tu žinai, kad sugrįši? Juk tu nebejoji sakydamas, ar aš turiu pakankamai tikėjimo, kad grįžčiau namo, ar turiu pakankamai tikėjimo, kad galėčiau vairuoti automobilį, tu tiesiog pasąmoniškai pasuki užvedimo raktelį, pradedi važiuoti ir sugrįžti namo. Matote, tai pasąmoninis tikėjimas, kuris tai atlieka. Tai yra būtent tokiu būdu. Kristoje mes pasąmoniškai sakome, o viešpatė pasigailėk. Kristoje mes pasąmoniškai sakome, tai jo žodis. Tai viską išsprendžia. Dabar pažiūrėkime į tai iš medicininės perspektyvos. Samoningas protas yra tavo proto dalis, atsakinga už protavimą ir logiką. Jis yra tavo pasąmonės vadovas, kuri yra atsakinga už energiją ir kūrybą pasąmonė. Tavo samoningas protas yra logiškas ir funkcionuojantis logikos dėka. Oho, dabar aš suprantu, kodėl aš papuolu į bėdą. Logika, jausmas, žmogiškasis supratimas, protavimas ir taip toliau. O viešpatė, tu mastai samoningų protų, kuris yra tavo pasamoninio proto programuotojas. Pasamoninis protas yra kuriantysis, jis ir įgyvendina tas programas. Taip, įtikink savo loginį protą, kad jis siūstų teisingus nurodymus tavo kuriančiajam protui. Tad jeigu tu logikos pagalba mastai ir sakai, Dievas manęs nemyli, nesirūpina manimi, tu žiūri visus tos dalykus loginius kabutėse, tavo pasąmonė, kurėjas tavo viduje, jis pradeda įsisavinti tą informaciją, ji neturi gebėjimo logiškai atskirti, nes kitaip jį pavadintų tave bepročiu. Pasąmonė pasakytų, visą, ką Dievas tau padarė, tu tai žinai ir dabar tu dvėjoja, ar jis tave myli ar ne, tu beprotis. Žiūrėkite, pasamoninis protas yra mūsų gebėjimo pasiekti, ko tik norime, šaltinis. Pasamoninis protas priims bet kurį paremtą, pagrįstą įspūdį, ypač kurstomą emocijomis. Dauguma įtvirtintų giliai dalykų mumise yra šį vakarą, netgi iš pačios mūsų vaikystės – Tai nėra tik tai mintis kažkokios blogos ar dalykai, kurie mums nutiko, bet yra giliai išgyventos emocijos, kurios yra įtvirtintos jūsų pasąmonėje. Dauguma iš jų, tarkime, galbūt tik vienas iki nutiko, jūs jas išgyvenote, bet su jomis yra susietas toks didelis, tokia didelė įtaka emocinė. Taigi mums gali prireikti daugybės metų, arba iš vis nežinia, ar mes iš jų išsilaisvinsime. Nes tie dalykai, su kuriais emocija nesusieta, jums tiesiog reikia perprogramuoti, iš naujo kartoti priešingai vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir galiausiai pasąmonė perprogramuojama. Bet jeigu tai yra įvykis, kuris yra susijęta su daugybė arba stipria emocija. Todėl dabar man kalbant, kai kurie iš jūsų savo protė grįžtate į tą laikotarpį, kai buvote mergaitė ar berniukas, jums kažkas nutiko ir jūs vis dar tebejaučiate poveikį ir keistai jaučiatės, kai aš apie tai kalbu. Žinote, kodėl taip yra? Nes jūsų pasąmonė, jūsų pasąmonė atgaivina tą pojūtį, kurį jūs išgyvenote prieš daugybę metų. O viešpatė, dabar jūs pradėsite manyti, kad aš mistikas, ar ne? priims bet kurį paremtą įspūdį, kuris yra ypač kurstomas emocijomis. Būtent dėl to jis priims bet kurią pagrįstą mintį ir subrandins ją iki nebijotino išsipildymo. Būtent dėl to tai yra samoningo proto užduotis atidžiai atrinkti, kurias paremtas mintis ir įspūdžius leisti pasamoniniui protui priimti. Pasamoniniui protui nereikia priežasčių dalykų realizavimui kada pasamoniniui protui be sąmonės žinios yra sudaromas įspūdis, jis savaime pradės ties tuo dirbti, kad tai realizuoti. Akivaizdu, kodėl apreiškimas yra toks galingas dalykas tikinčiajam. Tu sau tikiai sėdė ir staiga, tai krenta į tavo širdį, tai praleidžia tavo protą, sąmonę, sąmonė nieko apie tai nežino, o Dievo dvasia užvaldo tave Bats tiesiog viskas, tai paliečia tavo sielą. Viešpatė pasiglėk, štai aš matau šį dalyką, aš gavau prieškimą. Pasąmonė tai priema. Pririšk sudeginęs prie stulpo, tu iš manęs to netimsi. Sudegink padėk, tu iš manęs to netimsi šio prieškimo. Tai jis išaknyje viduje, tu niekados to netimsi. Žiūrėkite, kas įvyksta. Tačiau sudaryto įspūdžio poveikis greitai bus pastebėtas samoningo proto, kuris įsikiš į pradėtą procesą. Jei tavo samoningas protas negali sutikti su tuo, kas vyksta, tada jis siunčia konfliktą sukelianti įspūdį, kuris atšauks pirmąjį įspūdį, kurį pasąmonė priėmė. Taigi tu tiesiog sėdi čia, klausaisi žodžio, Tau jis tampa realus, jis įkrenta į tavo sielą, o sąmonė sako, aš nesuprantu, kaip tai gali būti tiesa, tu protauji logiką. O, aš nesuvokiu, kaip tai gali būti taip, aš nesuprantu, kaip tai išsipildys. Tai kas vyksta, loginė dalis bando atšaukti tai, kas buvo priimta tikėjimu pasąmonėje, kas buvo atgaivinta, tau preikšta, kas buvo, jį bando tai atšaukti. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, dabar mes girdime daugelį žmonių sakant, na, jei tik aš turėčiau tikėjimą, tikėjimas tai nėra ilgi užsitęsę susirinkimai. Ar jūs suprantate, kad jeigu jūs ateitumėte čia maldai šį vakarą, man net nereikia pakelti savo balso. Aš galiu kalbėti tokiu žemų tonu, kaip kalbu dabar. Jeigu aš turėčiau valdžią, tai nėra balso garsumas. Kai kurie iš jūsų, kai negirdite garsaus tarnautojo balso, jūs manote, kad jis nesimeldžia iš viso širdies, nes jūs manote, kad jo širdis yra matuojama garsu. Aš iš tiesų abejoju, ar Jėzus meldėsi taip, kaip aš meldžiuosi, arba kaip brolis Deividas, arba Eimosas. Jis žinojo, kad tai ne jo balso garsumas arba emocijos, kurias jis išgyveno, jis žinojo, kas jis buvo. Tai buvo valdžia, jis galėjo ištarti žodį jie. Aš suprantu, žmonės sako, o mes turime nedaryti to, turime atsisakyti to, mes turime atsisakyti daugybės niekų, šiukšlių. Man nereikia nei šaukti, nei kelti balso, man net nereikia jūsų rankų dėti. Garbė Dievui, nebent tai jūsų tikėjimas, jeigu jūs norite, kad aš jas uždėčiau. Bet jeigu jūs tikite paprastai, jūs galite sėdėti čia ir būti išgydytais dabar, klausydamėsi šio susirinkimo. Nesvarbu, kokioje blogoje būsenoje jūs esate, jūs galite gauti išlaisvinimą ištarto žodžio gale. Jeigu jūsų sąmonė ir pasąmonė susivienyje su žodžiu, jūs sakote šetonė, neždinkis iš čia, palik mane. Žiūrėkite, jis sako, tikėjimas tai ne ilgi užsitęsę susirinkimai, tai nereiškia ilgi pasnikai. Tikėjimas tai pasamoninis dalykas. Tavo tikrasis tikėjimas. Oho. Taigi, tu nori pasakyti, kad aš turiu tikrai tikėjimą ir netikrai. Tas, kuris nėra jau toks tikras. Tas, kuris yra viltis arba intelektinis, kaip tu jį be pavadintum. Ar matote, mes gyvename iš savo samoninio intelektinio tikėjimo, kuris naudoja protavimą, logiką. Ar jūs matote, kodėl žmonės nusigrėžė nuo žinios? Jie tik į sąmonį įsileidžia žinę, į logiką, protavimą. Kai kažkas abejoja jų protavimu, jie sako, o, o, matai, reiškia, aš suklydau, o, aš buvau suvedžiotas. Taip, bet prieš tau ateinant į žinę tu toks buvai. O, kodėl? Nes tai yra logika, protavimas. Tikėjimas tai yra pasamoninis dalykas, tavo tikrasis tikėjimas, tu net nežinai, kad jį turi. Tavo sąmonė to nežino. Taigi įdomu, žinote, kai mes bandome pasimelsti, gauti atsakymą, tarkime, už kritišką situaciją, mes tengiamės, bandome taip stipriai, ką mes bandome padaryti, aš jums parodysiu tuoj. Paskutinės 30-40 minučių, kai aš pamokslavau, pasąmonė kontroliavo mano kvepavimą. Tačiau dabar aš perleisiu kvepavimo kontrolę iš pasąmonės į sąmonę, kad sąmonė kontroliuotų kvepavimą. Tai jūs erzina, ar ne? Dabar žiūrėkite. Aš tai paleisiu. Dabar pasąmonė vėl kontroliuoja mano kvepavimą. Kartais gali būti, kad aš, o, šlovė viešpačiui, kad man to reikės, bet ant kiek didingiau tai yra, kai pasąmonė tai daro. Aš galiu sąmonėje skaityti ir kvepuoti tavo tikrasis tikėjai. Aš užduščiau čia prie pat sakyklos, jeigu sąmonė kontroliuotų vienu metu ir kvepavimą ir skaitimą. Tai kaipgi aš turėčiau pasielgti? Leisti savo pasąmonį kontroliuoti kvepavimo ritmą. Leisti jai tai kontroliuoti ir tada leisti sąmoniai sutelkti dėmesį į citatas. Pasąmonė te kontroliuos kvepavimą, o sąmonė skaitys. Aleliuja. Bet kiek kartų mes tengiamės kontroliuoti tikėjimą savo sąmonėje? O tu šetonės saugokis, aš tikėsiu Dievu. Jis iš karto gali atpažinti tave, kad tu esi bailys. Tu mirtinai išsigandęs, tu šlami kaip lapas, jis žino, kad tai nėra tas žmogus variklių skyriuje, kuris taip sako, tai intelektinis tikėjimas. Jis milijonus kartų girdėjo tą drebantį balsą. Žinote, jis žino, kad žmogus variklių skyriuje neina iš vien su žmogumi ant denio. Viešpate Jėzau, padėk mums, tėvė. Tikėjimas tai pasamoninis dalykas, tavo tikrasis tikėjimas. Tu net nežinai, kad jį turi. Tu nežinai to tikėjimo, kurį turi. Tai tau yra pasamoninis dalykas. Žinote, ir tai visada mane įspėja, kai aš girdžiu žmonės, kurie giriasi, kokį didelį ir kiek daug tikėjimo jie turi. Nes pagal žinę, tu nežinai, kiek tikėjimo tu turi. Tad jeigu tu žinai, kiek tu turi, tada aš bijau tavo tikėjimo. Nes žmonės niekada Jėzų nesakė, aš turiu didį tikėjimą, Jėzus sakė jiems. Nes tie žmonės nežinojo. Ar tai tiesa? Kodėl? Jie nežinojo, kad jie turi didį tikėjimą. Draugai, dauguma iš jūsų, tai nėra, kad jūs neturite tikėjimo. Dauguma iš jūsų turite kalnus išjudinantį tikėjimą. Jūs turite didingą tikėjimą. Savo tikėjimu jūs galėtumėte padaryti, kad Jėzus tapteltų savo keliuose ir atkreiptų jūs dėmesį. Tai nėra problema. Problema yra ta, kad jūs bandote jį naudoti iš sąmonės ligmens. Na, aš dar neskaičiau savo Biblijos šiandieną. Aš Aš dar nesimeldžiau šiandieną ir šetonas tave ištinka tą akimirką. O, viešpatie, aš neturėjau laiko pasimelsti vakar. O, ir tada tavo tikėjimas yra užgniaužimas. Žinai, ką tu darai? Sąmonės lygmenyje. Tu bandai pateisinti save, ar aš teisus, ar aš vertas, ar aš užmokėjau dešimtinį, ar padariau tą, ar tu suvoki, ką tu darai. Tu darai save nevertu tą akimirką. Ir tu tiki tuo. Bet Jėzus pasakė, aš žinau, kas aš esu. Aš žinau, kas aš esu, mano tikėjimas yra pasąmonės lygmenyje. Aš irgi galbūt nepasimeldžiu, bet aš vis tiek žinau, kas aš esu. Aš nebandysiu savo tikėjimo, aš jį turiu, kad padaryčiau stebuklą ar kitą dalyką. Ar galite įsivaizduoti Jėzų abejojantį? Ar jis turėjo tikėjimą sustabdyti vėjus ir nuraminti bangas? Ar jis turėjo pakankamai tikėjimo lozeriaus prikelimui? Jis niekad nebejojo savo tikėjimu. Dabar Jėzus plaukdamas valtimi, paskubėkime, tai užims kelias minutės per ežerą. Aš galiu įsivaizduoti, kaip tai vyko. Jis visą dieną pamokslavo ir tą naktį kilo didelė audra, norėjusi nuskandinti tą valtį. O Jėzus pavargęs, tačiau nei kiek neišsigandęs. Man tai patinka. Jėzui nereikėjo atsiskirti ir visą dieną pasnikauti ir melstis, kad pasakytų, ar dabar turiu? Įsivaizduokite Jėzų sakantį, ar dabar turiu pakankamai tikėjimo, kad tai padaryčiau? Jis nieko nežinojo sąmonėje apie tikėjimą, kurį turėjo. Draugai, mes kalbame apie neklystantį tobulai Dievo sūnų Emanuelį. Bet, broli Džimai, jis gyveno tokioje sferoje. Jis nebandė padaryti to kaip magijos. Jis nenorėjo to sutverti iš sąmonės ligmens, emocijos. Jeigu mes galime daryti tą ir tą, kuo tu bandai būti, ragana? savo pastangom sąmonėje, bandydamas tai padaryti ir pasiekti. Bet Jėzus turėjo tokį tikėjimą. Bet to tikėjimo gelmė ir stiprybė, tyrumas to tikėjimo. Jis buvo paslėptas jame. Jis net nežinojo jį turys sąmonėje. Kokio tipo krikščionimis mes būtume, jeigu mes vaikščiotume tokiu būdu? Mes daugiau nesirgtume, aš to nesakau. Mes neturėtume problemų, aš to nesakau. Ar kūnas daugiau nejaustų baimės, aš to nesakau. Aš sakau, kad tu vaikščiotum tokioje sferoje, kurio tu nežinotum, kas yra gebėjimas nugalėti baimę, nes tu jos neturėtum, tu turėtum tikėjimą. Tai yra tavo komos būsena, geroji. Ir prašau nežadinti manęs iš šios komos. Aš visą savo gyvenimą jos laukiu, kad ją papulčiau. Garbė Dievui, aš laukiau visą savo gyvenimą, kad į ją patekčiau. Pasakysi, tai buvo Jėzus. O, leiskite pabaigti citatą. Aš dabar turiu pakankamai tikėjimo, kad tai padaryčiau. Jis nieko nežinojo apie tikėjimą, kurį turėjo. Kiekvienas vyras ar moteris kurie kada nors bus tikrais karžygiais Dievo karalystėje. Jų tikėjimas yra visiškai už sąmonės ribų. Ar tu nori būti karžygiu, ar nori dirbti virtuvėje, skusdamas ką nors? A? Nori dirbti virtuvėje Dievo armijos ir virti sriubą? Ar nori būti priekinėje linėje kaip vyras ar moteris? Jaunuoliai, ar jūs norite būti Dievo kariais? Ar norite būti tais, kurie stovės šiomis paskutinėmis dienomis Dievo pažadose? Pasiklausykite, draugai, ką žmonės padaro. Jie klauso kasečių, klauso tarnautojų, skaito knygas, Bibliją. Matote, ką jie daro. Jie dirba tik tai sąmonės ligmenyje. Atkreipkite dėmesį į Jėzų. Šetonas bando jį pagauti tuo metu, kai visi žmonės dažniausiai bus silpniausi. Pažadinti jį iš miego. Priklausomai nuo tavo temperamento, tai gali būti pavojinga gyvybei. Pažadinti kai kurios žmonės yra tas pats, kaip pažadinti lokį. Galbūt tave galima pažadinti štai taip, papt ir viskas, ir tu jau pabudęs. Žinot, aš sulaukiu skambučių dienos valandomis, nakties valandomis, ryte. Jūs galite įsivaizduoti, iš viso pasaulio žmonės skambina. Trečią ryte, antrą ryte, brolis iš Afrikos nori pabendrauti, jis man skambina, pasitiktai devynios ryto. Vienintelė, su kuria aš noriu pabendrauti tuo metu, yra mano pagalvė, ant kurios aš mėgau. Taigi įsivaizduokite, pakeli ragelį ir girdi. O, broli Doni, gelbėk, pasimelsk už mane, pasimelsk už mane. O aš tiesiog bandau pabusti ir sakau, kas čia dedasi, kas čia man skambina. Galbūt tai mano trūkumas, kad man reikia šiek tiek laiko, kad galėčiau pabusti ir sugrįžti į save. Taigi Jėzus dabar yra pavargęs, išvargintas, valties gale – Ir šitonas sako, dabar yra puikus metas man. Atminkite, Samsonas krito, kai jisai miegojo ir pabudo, jis buvo bėdoje. Kiek yra pavyzdžių su miegu susijusių, kurias galėtume panaudoti. Šetonas tai žinojo. Taigi mokiniai priartėja ir sako, Jėzau, Jėzau, ar tau nerūpi, kad mes pražūsime? Jėzus prasitrina akis, o, o, kas yra? Kas yra? Baltis pilna vandens, negalime išsemti, mes kestame. Jis sako, kur jūsų tikėjimas? Jis žinojo, kur jo tikėjimas buvo. Prisiminkite, ką jis pasakė, irkimės į kitą krantą. Jeigu jie būtų tikėję jo žodžiais, jie būtų žinoję, kad jie nuplauks į tą krantą. Leiskite jums kai ką pasakyti. Jėzus yra šių evangelijų laive ir jis pasakė mums nuotaka, vykime, plaukime į kitą krantą. Ar mes nuplauksime? Mes nuplauksime į kitą krantą. Kodėl? Nes Jėzus tai pasakė. Nesvarbu kokios aplinkybės. Įsivaizduokite Jėzus. Oi, oi, um, um. Duokit man minutėlę, Petrai, man reikia atsigauti. Petras visas dreba. Oi, oi. Ar jūs galite priimti, kad Jėzus buvo toks pat žmogus kaip mes? Oi. Oi. Ko jūs ten norėjot iš manęs? Šlupt, šlupt, šlupt vanduo iki kelienų. Taigi Jėzus galbūt vis dar apsnūdęs, bet tai nesvarbu nes jo tikėjimas kyla iš pasąmonės ligmens. Aš meldžiuosi už žmonės telefonu dar pilnai neprabudęs. Kad stebuklai vyktų, kažkas man neseniai skambino prieš porą savaičių. O dieve, broli Doni, pasimelsk. O, prašau, ten tokia operacija bus tas ir tas. Ne iš mūsų bažnyčios, iš kažkur kitur aš vis dar bandau išsiaiškinti, kas ten man skambino. O, prašau, pasimelsk, pasimelsk. Viešpate Jėzau, prašau, padėk jiems tėvę. Prašau, padėk jiems skambina po 10 minučių, garbė Dievui, šlovė Dievui, jis padarė tai, jis padarė tai. Aš jiems atsakau, puiku. Aš džiaugiuosi, kad mano sąmonė nebuvo pabudusi. Aš laimingas, nes aš būčiau klausęs, paaiškinkite man, kas čia vyksta, kas jūs toks, ko jūs norite naktį iš manęs. Bet žinote, jų kritinėje būsenoje poreikio. Jie galėjo gauti atsakymą iš mano pasąmonės, aš pas dar nebuvau pabudęs, Keril nebuvo pabudusi. Ir jie gavo atsakymą iš Dievo. Aleliuja. Atkreipkite dėmesį. Brolis Brankamas sako, o tu vis bandai patikrinti savo tikėjimą, išbandyti jį. Įdomu, ar turiu pakankamai tikėjimo, kad padaryčiau tai. Netikrink savo tikėjimo. Dievas tai pasakė, daryk tai bet kuriuo atveju. Dievas tai pasakė. Ar kada nors tikrinote savo įtikėjimą, ar turite jo pakankamai, kad šį vakarą ateitumėte į susirinkimą? Ar šį vakarą tikrinote savo tikėjimą, kad pažiūrėtumėte, ar turite jo pakankamai, kad galėtumėte suvalgyti vakarienę? Aš abejoju, ar dauguma iš jūsų tai padarėte. Ar manot, kad turėsite kiek papasnikauti ir patikrinti tikėjimą, kad galėtumėte automobiliu sugrįžti namo? Ar yra norinčių ateiti prie altoriaus, kad už jūs būtų pasimelsta, kad galėtumėte užvesti automobilį? Draugai, jei mes galėtume vaikščioti tokiu būdu, kad tai būtų mumise taip savaime, lyg užvesti automobilį rakteliu. Aišku, kad ne. Tai yra savaime. Jūs tuo tikite. Žiūrėkite, atskirime. Pone, ar tu tiki tuo, sėdinti štai ten? Taip. Turėjai daugiau tikėjimo, nei pati maniai turinti. Matote, tikėjimas yra pasamoninis dalykas, ponė. Tikėjimas nėra protinis veiksmas. Matote, tai yra kažkas, ką tu darai pasąmoniškai. Žmonės bando savo protose ieškoti tikėjimo intelekte, kai jo ten nėra. Ten slypi motyvai, argumentai, protavimas, tikėjimas lypi sieloje. Ar jūs galite matyti, kodėl šetonas nori nukreipti mus į mūsų intelektą, kad ten yra tikėjimas. Tikėjimas lypi sieloje, dabar bėda yra su tavo pėda ir koja, ar tu tiki, kad Jėzus Kristus tave išgydo, ar tiki, ar primita, ar tiki tuo. Taip pat ir nedidelis sąnario uždegimas, bet Jėzus Kristus tave išgydo, ar tu tiki to gerai, tada gali tai turėti, amen, amen. Jei tiesiog reikėjo sugrįžti į save, kadangi viešpatės angelas stovėjo virš jos. Aš nebijoju, kad ir mums būtų reikėję sugrįžti į save, jeigu virš mūsų jis būtų stovėjęs. Jėzus pasakė, jei gali tikėti, viskas įmanoma. Ką manai, ponė, sėdintis ten ant sėdinės krašto, kamuojamas šienlygės? Ar tiki, Kristus tave padarys veiką gerai, jei tuo tiki, gali tai turėti, tai tave išgazdino. Tu nežinojai, kad turėjai tiek daug tikėjimo. Būtent to aš ir noriu, kad tai mane siaubingai išgazdintų. Aš noriu turėti tokį giliai glūdinti tikėjimą, kad kai būsiu poreikyje, jis tiesiog pasireikš ir išgazdins mane. Aš sakysiu, iš kur jis atėjo, iš kur tai atsirado tas tikėjimas. Tai tave išgazdino. Tu nežinojai, kad turėjai tiek daug tikėjimo. Tikėjimas yra pasamoninis dalykas. Tiesiog turėk tikėjimą ir tikėk. Ir vėl jis sako, tavo tikėjimas yra nesuvokiamas, pasamoninis. Dabar nemėgink spraustis ar šokinėti, tu tiesiog nuo jo paspruksi. Jis yra tiesiog su tavimi. Tiesiog nusiramink ir tikėk. Tiesiog tikėk dabar, turėk tikėjimą. Brolis susirinkime kalba paraginimą. Amen. Ir būkite pagarbus, tiesiog turėkite tikėjimą, tiesiog tikėkite. Kartais tavo tikėjimas yra pasamoninis. Tu jį turi, tačiau to nežinai. Turbūt juokauji. Faktiškai galime turėti tokį didį tikėjimą ir net nežinoti, kad jis ten yra mumise. Visgi tai yra geras dalykas, kad brolio Branhamo nėra kartu su mumis dabar. Nes mūsų bažnyčia ir kitos panašios nepaleistų jo iš rankų, kad jisai tik tai vizijas aiškintų mums. Mes turime tiek daug pasitikėjimo jo dovaną. Mes neleistume vargšelių turėti nei vienos laisvos minutės. Kodėl? Nes mes tikime, kad per jį veikia Dievas, ar ne? Mes tikime. Tad jeigu mes galime tai daryti, Jeigu jis būtų čia, kaipgi tada apie mūsų Dievą, kuris yra čia? Jeigu mes galime savo tikėjimą nukreipti iš to pasamoninio darbo. O brolis Brahmas pasakė, žinia pasakė taip, Dievo žodis sako taip. Ar jūs suprantat, ką jūs darote? Jūs peršoksite per tą tikėjimą, bandydami protiškai išdirbti tą tikėjimą. Dauguma žmonių pasąmoniškai turi tikėjimą, tačiau to nežino. Ar tai nėra keista? Ar tai nėra taip keista, kaip mes iš tiesų tikime sąmonėje? Ar galiu tęsti? Jums nereikia turėti kažkokio super tikėjimo. Kaip jūs čia atėjot? Iš kur žinote, kad iš čia išeisite? Kaip galite vairuoti automobilį? Iš kur žinote, kad galite pajudinti savo ranką? Na, jūs tiesiog darote tai pasąmoniškai, nes tikite, kad galite tai padaryti. Dabar štai tokiu būdu tiki savo išgydymu, tai tiesiog išspręsta ir tai viskas, nereikia jokio aukštojo mokslo ar kažko super duper, tiesiog reikia įprasto tikėjimo dievu, tikėk taip, kaip tiki, kai tavo mama pažada tau ką nors nupirkti. Tikėk tokiu pačiu būdu. Nagi, nagi, tai žymiai per paprasta mums. Taigi jūs, mamos, sakote savo vaikams arba močiutės anūkams, jeigu būsite geri, aš jums nupirksiu tą ir aną. Kaip stebėtina, kaip greitai jie gali pamiršti, tarkime, bausmę, rykštę, bet jie iš tiesų nepamirš tos lėlės, pažadėtos, Tu man pažadėjai, tėvelį. Tai man priklauso, tu pažadėjai man lėlę. Tai taipogi puikiai veikia su seneliais ir anūkais. Ir žinote ką? Jie tiki vaikai. Jie kalba apie tai. Jie išsirinks spalvą norimą. Jie jau turi tai savo rankose mintyse. Jie laukia tik tai materialaus pasireiškimo ir jie žino, kad kai tu pabaigsi valgyti, tu gausi tą dovaną. Įsivaizduokite, koks tikėjimas. Tėti sako, aš pažadėjau tau, brangutė, aš tau nupirksiu, tai ir galime dabar pabaigti valgyti. Tėti, bet ar tu? Taip, aš tau pažadėjau, aš tau nupirksiu, ką tik tau pažadėjau. Gerai, gerai. Tėti, tėti, tėti, bet aš tau pažadėjau, taip. O, jeigu mes galėtume būti tokiais. Ir kai mes turime poreikį savo gyvenime, tėvas sako, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Ir mes sėdime čia bažnyčioje, pasąmoniškai sakome, tėve, tu pažadėjai, tai aš gausiu tai, aš žinau, aš gausiu tai, o kažkaip pasąmoniškai mes žinome, kad tai yra realu. Aš pasirašau ant čekio, kuris buvo išrašytas danguje. Atsistokime. Viešpatė Jėzau, mano viešpatė. Ačiū, tėve. Matote, jeigu Dievas galės išmokyti mūsų savo žodžiu, kad mūsų pirmoji sąmonė ir pasąmonė susivienytų, tai bus toks galingas dalykas. Brolis Brahamas sako, Praleiskite porą puslapių, broliai. Greičiausiai jį šį vakarą paklausčiau 99 iš 100, ar tu tiki, kad Jėzus Kristus gali tave išgydyti, atsakytų taip ir be menkiausios abejonės jie to tiki. Na, tada Jėzus pasakė, jei tu to tiki, tai gausi, bet tai sąmonė tėra, kuri tuo tiki. Dabar tu turi pasąmonę, kuri taipogi turi veikti. Taigi sąmonė sako, aš tikiu visą širdimi. Bet kai jie ateina, kad už jos būtų pasimelsta, išeina, kad tikėtų Dievo pažadu, žmogus variklių skyriuje netiki. Kaip žmogus plaukiantis jūra, kai esi laive, žmogus valdantis laivą arba vadovaujantis sėdi vairinėje, tačiau žmogus, kuris iš tiesų valdo laivą, leidžiasi jo apačioje, jis inžinierius. Nesvarbu, kiek daug žmogus esantis viršuje kalbėtų, šis apačioje atlieka darbą. Tai yra tavo pasąmonė. O, taip. Bet šis žmogus atlieka laivo valdymą, nesvarbu, kaip anas stengsis vadovauti, iš to nebus nieko gero, kol apačioje nebus garų ar spaudimo, kas varytų laivą. Stebėkite, ką daktarai sako. Sąmonė ir pasąmonė galėtų būti puikia komanda, jeigu naudotumėsi jomis kartu. Pirmoji gali susitvarkyti su užduotimis, o paskiau priskirti jas antrajai. Tuo tarpu antroji emocijos formoje gali siūsti pirmąjį atsiliepimą ir žinutės apie užduotį. Kokį sudėtingą tave Dievas sutvėrė. Taigi tu pradedi mokytis – Kaip kalbėjome apie vairavimą, kai pradedate tik tai vairuoti automobilį, atsimenate, jūs buvote it priklijuoti prie vairo. Tėti, ar aš gerai vairuoju? Taip, gerai, 8 km per valandą važiuoju, gerai. Pažiūrėk čia, negaliu, negaliu. Bet galiausiai, tu gali vairuoti vieną ranką. Įgyji daugiau pasitikėjimo, gali šipsotis. Dabar geriau? Taip, tau puikiai sekasi. Ir galiausiai tu gali vairuoti, gali kalbėti telefonu, daryti skirtingus dalykus. Kodėl? Nes tai yra išmoktas elgesys, kuris buvo priskirtas pasąmoniai. Tu sakai, ar man to reikia? Taip. Jeigu tau to nereiktų, šią naktį, kai eitum miegoti, tu mirtum. Tavo širdies plakimas, metabolizmas, spaudimas, visi šie dalykai yra priskirti pasąmonė, kad jį kontroliuotų visą tai. Taigi, kai tu eini miegoti, ačiū Dievui, kad pasąmonė funkcionuoja. Tavo pasąmonė niekados neina miegoti. Pasąmonė tai yra lygigantiška talpikla, į kurią yra įrašoma viskas. Kiekvienas vaizdinys, kurį matai, žodis, kurį girdi, vaizdas, kurį matai, yra įrašomas į tą superkompiuterį. Viešpatė padėki mums. Kai kuriuos iš jūsų tai išgazdino, nors visą naktį nemiegojote, bet dabar jūs budrus. Tavo pasamoninis protas yra atsakingas už daugelį patiriamų emocijų, nerimo jausmai, kuriuos gali jausti prieš prezentaciją ir nepilnavertiškumo jausmai, priverčia tave jaustis menkesnės vertės nei kiti, taipogi kiti jausmai kyla iš tavo pasamoninio proto. Pasamoninis protas taipogi atsakingas už priverstinius veiksmus, tokius kaip refleksiniai veiksmai, pulk arba bėk reakcija ir netgi rankų raumenų judėjimas tau rašant. Ar jūs savokite, kad yra žmonės, kurie nagrinėja rašyseną? Jie gali tave paprašyti atsisėsti ir kad tu laisvai parašytum, nemastydamas apie tai. Jie gali apie tave labai daug pasakyti vien iš tavo rašysenos. Kodėl? Nes tai yra tavo pasąmonė, kurią tu išlieji. Tačiau jeigu tu sąmonėje žinosi, kad tave nori patikrinti, tu rašysi kitaip. Bet jeigu tu tiesiog sėdi ir pasąmoniškai rašai, nieko nenutuokdamas, jie galės pažiūrėti į tavo rašyseną ir pasakyti, koks tu esi, priklausomai ar tu kaip tašką dedi, ar kaip brūkšnelį virš į, ar tu užbrauki vieną raidę, ar kitaip rašai. Tu esi paslėptas tose žodžiuose, tu išlieji save. Leiskite šios lapus padėti į šalį. Ar tai nenuostabu? Suprasti mane. Ar norite geriau save suprasti? O jūs negalėtumėte patikėti tais laiškais ir žinutėmis, kurias aš gavau per paskutinės savaitės. Žmonės išreiškė, kaip su jais buvo elgiamasi vaikystėje, ką tėvai jiems sakydavo, ką jiems padarė. Tačiau, kas yra stebėtina, aš tai atradau, skaitydamas vieną laišką po kito, yra vientisumas visose laiškuose. Jie sako, jie neturi piktų jausmų, tėčiui, motinai, seneliui, kas tai būtų bebuvęs. buvęs Ir aš pamaniau, štai, štai, mes galime matyti, kad mes nebeturime piktų jausmų. Ir aš noriu pasakyti jums tiesą. Kai kuriems iš jūsų reikėjo išgirsti šiuos pamokslus, kad jūs galėtumėte atleisti tiems jūsų praeitie, kurie jums nedarė gero. Pasakysi, man jau 70 metų, ką mano pasąmonė turi bendro Jums nereikia išmokti vien tik tai apie pasąmonę, bet kad jūs išmoktumėte susidoroti su pykčiu, su tuo jausmu, kuris jumise slypi iš tėvo, iš motinos, dėdės arba bosas, kuris sužeidė jūs, jūsų darbdavys pirmame darbe Galbūt kažkas pavadino jūs kvailiu arba nemokša. Atsiminkite, tai slypi giliai pasąmonėje. Prisiminkite tą moterį, kuri buvo neištikima savo vyrui. Brolis Brahamas vis tęsė, meldėsi, meldėsi ir viešpats jam parodo tai. Jie buvo svetainėje, jos namuose ir jis sako, aš matau tave važiuojančią keliu, Chevrolet automobiliu atitinkamos spalvos, tavo vyro nėra. Moteris sako, nepasakok to. Tai sukrėtė, šokiravo tą moterį ant tie, kad ji neteko sąmonės. Ir kai jie atgavo sąmonę, brolis Brahamas sako, jis sako, aš apie tai nemašiau jau daugybę metų. Jis pasakė, tai slypėjo tavo pasąmonėje. Įsivaizduojate, tai buvo taip toli nuo jos. Jos pirmoji sąmonė negalėjo to net atsiminti per daugybę metų, tačiau tai slypėjo jos pasąmonėje. Jis pasako, tau reikia tai sutvarkyti. Jis sako, aš jau prašiau Dievo atleidimo. Jis sako, tu nenusidėjai Dievui, tu buvai neištikima savo vyrui, o ne Dievui. Tada jis sako, tavo vyras turi tą pačią nuodėmį ir jis turi su tavimi susitaikyti. Ne mano vyras, jis diakonas tokioje bažnyčioje. Tai jis ateina čia. Na, šlovė. Noriu pasakyti, kad čia nebėra pranašo, kuris galėtų atskirti mūsų širdies mintis, bet čia tebėra žodis. Pasimelskime, draugė. Viešpatė Jėzau. Aš toks dėkingas tau už šiuos dalykus, viešpatė. Aš noriu geriau suprasti mane. Aš noriu suprasti save aiškiau. Padėk žmonėms, tėve. Jau daugybę metų juos kamuoja įvairūs dalykai. Kai kuriuos sužeidė pamokslininkas prieš daugelį metų ir jie manimi nebepasitikė dėl to iki šios dienos. Savo sąmonėje jie įtikino save, kad jie pasitikė, bet pasąmonėje ne. Dauguma buvo sužeisti tėvų, kai kurios moterys buvo seksualiai sužeistos, po to jos negali pasitikėti jokių vyrų, netgi tuo, kurį jos vadina vyru. Išgydyk mus viešpatė, išgydyk mus mūsų gilė žaizdas? Ir šią savaitę man sėdint prie kompiuterio ir skaitant tuos laiškus, kuriuos atsiuntė žmonės iš skirtingų pasaulio šalių, po šių susirinkimų perklausimo aš negalėjau nustoti verkęs. Aš taip gailėjausi daugelio žmonių. Man pamokslaujant, prieš daugelį metų konferencijoje Edmontone Ten buvo tokie gilūs pamokslai, bet tu man į širdį dėjai tokią paprastą mintį. Dauguma žmonių girdėjo tą pamokslą apie žmogaus mintis. Aš labai kovojau su tuo dalyku, nes pamokslai kitų tarnautojų, brolių, buvo labai gilus, o tu žinai, aš nesu gilus žmogus, taigi aš nejau valgyti, aš pasilikau kambaryje, tiesiog visas pasimetęs ir po dešimties minučių buvimo tavo patepime Aš suvokiau, kad tą naktį aš turėsiu tavo protą. Ir aš mačiau, kaip tu veikiai žmonių gyvenimuose. Ir penktadienio vakarą brolis pasakė, kad mes turėsime maldos eilę. Aš paklausiau, ar tu įsitikinęs? Taip, mes turėsime, turėsime maldos eilę. Turėjome tris maldos eilės vienu metu, nes buvo labai daug žmonių. Tiek daug sužeistų žmonių, Dauguma buvo tokie ypatingai sužeisti. Tačiau buvo viena sesė savo 80 metuose, jai turėjo padėti, kad jinai galėtų prieiti, kad už ją būtų pasimelsta ir aš turėjau už ją pasimelsti. Ji vos tai galėjo kalbėti, jos balsas drebėjo, jos rankos drebėjo. Bet dabar aš suvokiu. Aš visados jaučiausi tokiu būdu. Aš maniau, kad mano tėtis manęs nekentė po to, ką jis su manimi padarė. Ačiū už paklusnumą, Dieve. Viešpatė Jėzau, dauguma žinio žmonių. Jie yra tokie sužeisti žmonės. Išgydyki mūsų iš vidaus. Ne tik mūsų kūnus, ne tik mūsų narius, bet mūsų sielą, dvasę, pasąmonę. Dieve, išgydyki mus ir išlaisvinki mus, kad galėtume vėl mylėti, vėl gyventi, vėl pasitikėti. Suteikitai viešpatė. Viešpatė Jėzau, aš surišu šetono piktasias jėgas. Šlovė. Viešpatė Dieve, Jėzaus vardu. Te Dievo dvasia nužengs ant šio susirinkimo. Tie, kurie transliuoja ar kurie žiūrės įrašą, te šventoji dvasia nusileis į jų namą, automobilį, ofisą. Išgydyki sužeistas širdis. Išgydyk sergančiuosius, sužalotus, ne kūne, bet dvasioje. Tie dalykai, kurie slypi jų pasąmonėje, galbūt yra taip paslėpti nuo pirmosios sąmonės, jie to net negali prisiminti. Viešpatie, išgydykį, kad galėtume vėl mylėti, kad galėtume pasitikėti kitais vėl, kad galėtume mėgautis vėl gyvenimu, kaip krikščionys. Suteikitai viešpatė Dievę. Aleliuja. Šį vakarą aš stoviu čia kaip liudininkas, kaip tas, kuris gali paliudyti, kad visa galis gali išgydyti žmogų, kuris buvo taip giliai sužeistas randai likę ir kai kurie žmonės nekenčia dėl to, nes jie primena apie skausmą. Bet aš dėkoju viešpatė, kad tu padėjai man matyti, kad mylėti kažką tai yra rizikinga, bet būti vienišu tai yra dar blogiau. Būti vienišu, neturėti draugų, meilės, tai yra blogiau negu mylėjimo rizika. Padėki mums viešpatė. Aleliuja. Ačiū tau viešpatė Jėzau. Viešpatė, jiems į tai įžengiant, ir kai brolis Brakamas prieš daugelį metų jau tą patį sakė, jis sakydavo žmonėms, daktarai ir tie, kurie studijavo pasąmonę, jie sako, kad vienintelis būdas, kaip gali save perprogramuoti ir pakeisti, yra trumpais, pozityviais teiginiais. Ne sudėtingomis eilutėmis ar paragrafais, bet tiesiog trumpi pozityvūs teiginiai. Akivaizdu, kodėl brolis Brahmas pasakė, ar tiki išgydymu visa širdimi. Trumpas teiginys. Jis mano išgelbėtojas. Aš esu jo. Jis yra mano. Trumpi pozityvūs išpažinimai. Aleliuja. Akivaizdu, kodėl jis pasakė jiems, kartokite juos vėl ir vėl ir vėl kol pradėsite tuo tikėti. Aleliuja. Tu esi mano gydytojas, tu esi mano gelbėtojas, tu esi mano išpirkėjas. Uh, aš mylėsiu, aš pasitikėsiu, aš einu į paėmimą. Aleliuja. Aš esu nuotakos dalis, aš prisikėlimo dalis. Padėki mums, aš meldžiu tėvę. Viešpate Jėzau, ačiū tau už tavo žodį. Aleliuja Dievui. Mes garbiname tave šį vakarą, viešpate Jėzau. Sugėdokį ką nors, Hari. Ar prisimenate Senajame testamente, kai pranašas buvo netinkamoje nuotaikoje? Jis negalėjo įeiti į Dievo dvasios kanalą. Jie nepakvietė, kad kažkas paskaitytų iš rytinių ar citatų kokiu nors, bet pakvietė kažką, kas grojo arfą. Jie pradėjo groti muziką ir kai tai buvo padaryta, tai palėtė pranašo dvasę. Ir kai jo dvasia buvo tinkamoje pozicijoje, Dievas galėjo nužengti ant jo. Dėl šios priežasties mes gėdame, kai ateiname, kad paruoštume širdis. Dabar mes girdėjome žodį ir vėl gėdokime, kad palaistytume tai, ką išgirdome. Paprašykime šių muzikantų, kad jie patarnautų mūsų dvasioms kad galėtume sukurti ant gamtinės harmonijos simfoniją tarp mūsų ir visagalio jūs suvokite, kas yra simfonija. Simfonija yra parašyta skirtingų žmonių, kurie supranta muziką. Aš to nesuprantu, aš nežinau beveik nieko. Aš negaliu skaityti iš natų, aš groju ausimis, kaip jie tai vadina. Vienintelis dalykas, kurį žinau apie muziką, tai yra smuiko raktas pradžioje, bet po to aš pasimetu. Tamsus miškas toliau. Tačiau aš suprantu vieną dalyką, kad muzika yra išties labai galingas įrankis. Ar jūs suprantate, kad mokslininkai patalpina augalus į tą patį kambarį, kuriame groja rock'n'rollo muzika? Be žodžių, tik tai muzika, instrumentinė rock'n'rollo. Po atitinkamo valandų skaičiaus augalai pradeda riestis, raitytis, keisti formą, Palikus dar keletai dienų tuos augalus, augalai pradeda atsitraukti nuo tų garsiakalbių, bando pabėgti, atsilenkti nuo tos rock'n'rollo muzikos. Po dar atitinkamo dienų skaičiaus augalai miršta. Jie patalpino panašius augalus į kitą laboratoriją ir paleido Mozarto muziką. Betovino ir jie vadina tai Mozarto poveikiu. Augalai pradėjo aukti, padidėjo, jie peraugo kitus augalus ir jie linko link garsiakalbių, iš kurių sklido muzika. Taigi Mozartas, Betovenas ir kiti, jie turėjo gebėjimą rašyti tokią muziką, kurios poveikis augalams yra štai toks – Tačiau ką gali Dievo šventąją dvasia apipildyti muzikantai? Ką jie gali padaryti šiems medžiams? Medžiai, viešpaties medžiai, yra pilni gyvybės syvų. Aleliuja. Amen. Šlovinkime jį dabar. Jis palėtė mane. Taip viešpatė. Jis palėtė mane. Oh, Leiskite jam jūs paliesti šį vakarą. Koks būtų jūsų poreikis? Sieloje, dvasioje, pasąmonėje. Aleliuja. Kažkas nutiko. Ir dabar aš žinau, jis palėtė mane ir išgydė mane. Aš buvau supančiotas sunkios naštos. kaltės ir gėdos naštos. Bet tada Jėzaus ranka palėtė mane. Dabar aš nebesu toks, koks buvau. Jis palėtė mane O, jis palėtė mane. Džiaugsmas užlieja mano sielą. Kažkas nutiko. Kažkas nuostabaus. Ir dabar aš žinau, Jis palėtė mane ir išgydė mane. Nuo to laiko, kai aš sutikau palaimintąjį išgelbėtoje. Nuo tada, kai jis mane apvalė ir išgydė. Aš niekados nesustosiu garbinti jį. Aš skelbsiu tai iki amžinybės. Jis palėtė mane. Jis palėtė mane. ir džiaugsmas užlieja mano sielą. Kažkas nutiko ir dabar aš žinau. Jis palėtė mane ir išgydė mane. Kas iš jūsų šį vakarą galite pasakyti, jis palėtė mane. Džiaugsmas užlieja mano sielą. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti, bet kažkas nuostabaus nutiko. Ir dabar aš žinau, jis palėtė mane ir išgydė mane. 아멘.